CHELIDON cae Dracoon. CHELIDON entini di caste erioe ne otto poies amene, Dracon de proserpusas, catefagen autes tus ne ottus. He de epanelthusa cae ten calian cenen heurusa, huper pathos estenen heteras de helidonos paregorein auten pei romenes kai leguses hoti umonon auten technen apobalein sum bebeken hupo eipen al ego ge uto suton epitois technois claio hoson oti en tuto to topo e dike mai en hoi adicumenoi boe theias tun canusin. Ho logos deloi hoti pollacis chale poterai ginontai tois pascusin hae sunforai, hotan hufon heecista prosedocesan hufistoontai.